que salen de corte. Nosotros somos el corte. Ah, Marciané, ¿qué? Nes. Deme los chest. De estos fletes quieren canciones para que suenen en las poblaciones, para que se graben con pistola. Yeah, la red de menciones, algunos tiran y ni le ponen. Ya tu gato sé que se lo pone, haciendo tema por un par de gambas. Ya el puro peo hicimos millones en calentones. No dejamos tasa a hueso en la noche, a Dios le rezo, pa' que me sobre los pesos. Nosotros somos el corte, nos haga los lesos. Pa' los enemigos, plomo y pa' las gatas beso. Free, pa' mis panas preso. que se la buscan de peque. Tengo a la flete cuica escuchando el marcianeque. En breve tablo que llegaron los cheques, ah, ah. Porque en billetera ni ni caben billetes, mami, quiero que tú le des todo tu coli, tu coli. Te trae una botella de Johnny, pa' que tome tú, ey, no es choro, que se baje del pony. Te va a grabar como te lo compré. Quiero que los enrole perreándome este son. Andamos de Gucci, pero antes más son Si tú eres bandida más, tírate la misión. Pa' darte presión, te desabrocho el botón. Pro, modeón, más tu calentura. Tenemos toda la noche, dime por qué te apuras. Te pones los tusi y con blues te cura. Está buena, pero de nuevo te ves más dura, en modeón. Tu calentura tenemos TODAS LAS noche más porque te apura Te pones los tusy con blue te cura. Está buena, pero de nuevo te ves más dura. mí quiero que tú le des todo tu coli, tu coli. Te una botella de Johnny PARA que tome tú. Ey, no el choro que se baje del pony. Te va a grabar como te lo comí, te lo comí. Quiero que tú le des todo tu coli, tu colita Te traje una botella de Johnny grabar cómo te lo comí. ¿qué? Que sale de corte. Pues nosotros somos corte. Ah, de Melones grabando al rey. Nike, el pies. Perreando traes. Ah. <laughs>